Fé. Iago Gomes tá aí naquele EP que. Cabelinho tá aí, porra. Tama aí. Mais um ano se passou, deixa vir. No 16 não tem caô. Alegria e saúde em primeiro lugar. A família toda unida, porra, avisa lá. Muita paz e amor no coração. Belezão, cabelinho tá calçadão. Invejoso achou que pá, mas porra se fudeu. Mais um ano cheio de vida que meu Deus me deu. Nós não para. Adrenaline, muito risco, muita luta, tudo pelo objetivo. Mas minha hora também peço, sei que vai chegar. Vai dar bingos, pau no cu, vai ter que aturar. <laughs> É. E as ilhas, impossível de esquecer. Sentimento, nota zero, 10 pro prazer. Me envolvo, nunca preciso. Pode é olhar. a marca, o perfume, anti, o baco, rabane tem. No pescoço, fininho na dedeira, amém. Sem palavras, só tenho que agradecer. Muita fé, Xandão pro ar, vamos beber. Liberdade, menos crise para esse Brasil. E que o menor pegue no lápis em vez do fuzil. Cabelinho tá aí, porra. Tamo aí, aí nós é, mais um ano se passou. E eles vim. E a Globo não mostrou. Rodrigo Marques Alegria e saúde em primeiro lugar. A família toda unida, porra, avisa lá. Muita paz e amor no coração. Impossível de esquecer. Sentimento, nota zero, dez por prazer. Me envolvo no capricho nada de responsa. No sigilo, sem dar base, sem neve com a dona. E no pé, o de mil pra passear. No boné. Setonorte é pode marca. O perfume, tio paco, Rabani tem. No pescoço, fininho na dedeira, amém. Sem palavras, só tenho que agradecer. Muita fé, Xandão pro ar, vamos beber. Liberdade, menos crise para esse Brasil. E que o menor pegue no lápis em vez do fuzil. Cabelinho tá aí, porra. porra.